Meta introduċejt lil John Cummings waqt is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, Għattilkom illi dan il-persuna peress illi jaħdem bħala Wikipedian in Residence ma' Nazzjonijiet Uniti mal-ġnus maquda u jew aħjar aktar preċiżament mal-UNESCO, jiena għażilt illi nippreżentah bħala xaħat illi huwa mill-pajjiżi kollha tad-dinja. Għalkemm huwa propjament mir-Renju Unit, imma dawn l-aħħar ħames snin ilu jgħix u jaħdem fi Franza, f'Pariġi fejn hemm is-sede tal-UNESCO eh, f'dan il-każ, u anka interessanti wkoll norbtu ma' dan ma' il-fatt illi din l-għaqda tassew dinjija, il-Ġnus Magħquda, in-Nazzjonijiet Magħquda jew in-Nazzjonijiet Uniti, huma fil-verità xi ħaġa li hija tagħna lkoll bħala ċittadini tad-dinja. Ma nix nkun naiv u najt li ma hemmx problemi fid-dinja, anzi, eh, huwa pjuttost minħabba il-problemi li hemm fid-dinja li teżisti wkoll din l-organizzazzjoni. Imma f'din il-parti meta jiena nimraħ fil-Wikipedija bil-Malti b'mod partikolari u fil-Wikipedia b'kwalinkwe lingwa biex interqu lejn orizzonti illi forsi mumiex eh, dawk illi nħarsu lejhom kuljum, imma jew nkella qegħdin hemmhekk u kultant ninjorawhom jew noħduhom anke kif jgħidu bl-Ingliż for granted, ishom qegħdin hemm imma mingħajr ma nintebħu illi qegħdin hemm u l-interazzjoni tagħna magħhom ħafna drabi tkun aktar subkonxja milli konxja. Illum għażilt illi ma jistax jonqos Imur inħares propju biex nara kif inhuma rappreżentati dawn l-entitajiet internazzjonali illi kellimna dwarhom u jaħdem fihom John Cummings. Ebbe xej tajjeb ngħid illi kien minn faċli immens għalija illi jinsib il-paġna dwar il-ġnus maquda kif jisimha propju l-paġna dwar in-Nazzjonijiet Uniti jew kella il-ġnus Uniti fuq il-Wikipedija bil-Malti għal fatt li din hija stabbilita ħafna u ħafna snin. Fraħt ukoll illi riċentament u propju ftit tal-ġimgħat ilu b'kombinazzjoni mingħajr ebda intervent minn tiegħi u anqas minant John Cummings kien hemm ukoll l-artiklu dwar l-UNESCO illi der għall-ewwel darba anka fil-Wikipedia bil-Malti. Jina meta ltqajt ma' John Cummings għatlu b'dan u ipprovajt nara miegħu x'inhi Ir-raġuni li skontu jaħseb li jista' jkun li dawn iż-żewġ artikli jeżistu diġà qabel ma anke bdejna nitħattu miegħu, b'mod partikolari meta wieħed iqis illi fil-Wikipedija bil-Malti bħalissa jiġifieri fi frar tal-2021 hemm anqas minn 4,000 artiklu. I don't want to make an assumption of why that's happened. My my kind of gut feeling around that is that you've had to make a oh, Maltese Wikipedia has had to prioritize topics. And this is the thing that's important to, to Maltese people. And coming from another, me coming from an island, although larger island, um, in the current context. How can we say that nicely? It's like an awareness of the rest of the world that maybe doesn't happen in if you come from a larger country. Interessanti tassew din il-perspettiva ta' John Cummings illi huwa il-Wikipedian in Residence, ġifiri il-Wikipedist residenti fiħdan il-UNESCO f'Pariġi, illi jatina din il-perspettiva dwar l-affarijiet. Naħseb ikun aħjar illi issa eh, immur propju biex nara xem miktub f'din il-paġna f'dan l-artiklu dwar il-ġnus ma'uda. U l il-ħaġa illi tolqotni hija li jekk flok ġnus ma'uda jiena nikteb Nazzjonijiet Uniti fejn niġi biex infittex fis-sit tal-Wikipedija bil-Malti xorta waħda joħodni fl-istess artiklu. Dina fil-verità hija konverzazzjoni pjuttost antika issa li l-għaddejja għal bosta diċenji jekk għannix insejħu din l-organizzazzjoni li bl-Ingliż tissejja United Nations bħala ġnus maquda jew nkella għandix tissejja bħala Nazzjonijiet Uniti. Riċentament smajta eh, diversi drabi tisseħ ukoll bħala Nazzjonijiet Magħquda. U interessanti din il-kombinazzjoni ta' dan il-klim ta' oriġini semitika jew kella dan il-klim ta' oriġini romanza kif ifassal anka eh, il-lingwa Maltija b'mod tant ibridu u sabiħ li kellna anka ċans nitkellmu dwarha drabi oħra u ma jistax jonqos illi huwa suġġett li jaf anka jerġa' jqum il-qudiem. Li laqtni wkoll mill-ewwel huwa illi dan l-artiklu jinstab b'madwar 225 lingwa differenti. U meta wieħed iqis illi il-lingwi tal-Wikipedia huma madwar 300, wieħed jara kif dan l-artiklu huwa tradott jew kella rappreżentat f'kważi kull enċiklopedija online tal-Wikipedia illi teżisti b'kważi kull lingwa. U għalhekk m'għandix tkun sorpriża illi il-verżjoni bil-Malti ila teżisti daqstant. Laqit najdilkom illi ila teżisti. Daqstant, eh, forsi tajjeb ukoll najdilkom id-data minn meta jinħolqod din il-paġna mill-Malti. Ila teżisti mit-22 ta' Ġunju ta' l-2008. Jiġifieri ftit snin eh, mhux ħażin ħalli ngħiduha kif inhi, imma minn dakinhar law saru diversi modifiki fuqha u mhux biss biex tiġi aġġornata. Imma ukoll u naħseb jiena b'mod partikolari anka biex tittejjeb eh, fil-kwalità ta' dak illi hemm miktub fiha. B'kollox, matul dawn is-snin kollha mill-2008 saru 143 modifika fiha. U l-ħar modifika għamilta propju jien għal-fatt li rrid inkun ċert illi hemm ħolqa wkoll għal din il-paġna oħra illi nħolqot aktar reċentament illi għandha x'taqsam magħha b'xi mod dwar il-UNESCO. Din il-paġna dwar il-ġnus maqawda fil-Wikipedija mhijiex xi waħda popolari immens fil-fatt fl-aħħar 30 jum minn meta qiegħed eh, nirrekordja dan il-klim li qed tisma' bħaliss inti. Eh, dina ġiet murija biss 139 darba, ġifieri dina mhijiex xi waħda minn dawk il-paġni eh, illi probabbilment tkun ikkonsultata fuq bażi regolari jew kella ta' spiss. Imma issa naħseb illi jkun xira wkoll illi naqralkom tal-anqas partijiet minna għax għalkemm mhijiex twila ħafna ma nixtieqx illi nagħmel wisqin inħares liha. Il-ġnus maqda jew l-Organizzazzjoni tan Nazzjonijiet Uniti, hekk hawn miktub hawnhekk fl-ewwel frażi f'dan l-artiklu, hija organizzazzjoni internazzjonali li l-anijiet tagħha huma li tiffaċilita kooperazzjoni fejn jidħlu liġijiet internazzjonali, sigurtà internazzjonali, żvilupp ekonomiku, progress soċjali u drittijiet umani. Din l-organizzazzjoni twaffqet fl-1945 minn flok il-Lega tan-Nazzjonijiet biex tevita gwerer bejn in-nazzjonijiet u tipprovdi lok għal djalogu. Bħalissa hemm 193 stat membru u hawnhekk hawn referenza għal propju s-sit tal-United Nations Member States illi dan hemm fih li jinkludi wkoll is-Sudan tisfel l-aktar stat membru riċenti milli hawn miktub hawnhekk. Mela, bħalissa hemm 193 stat membru illi jinkludu kważi kull stat indipendenti magħruf. Mill-kwartieri ġenerali tagħha illi jinstab fit-territorju internazzjonali fl-inħawi tal-belt ta' New York, il-ġnus maquda u l-aġenziji speċjalizzati tagħha jiddeċiedu rigward temi u kwistjonijiet sostantivi u amministrattivi fl-qagħad regolari li jsiru matul is-sena. L-organizzazzjoni hija maqsuma f'ferat amministrattivi, illi huma dawn il-ħamsa. L-Assemblea Ġenerali, li hija l-Assemblea Prinċipali, Il-Kunsill għas-Sigurtà, illi jiddeċiedi dwar riżoluzzjonijiet għall-paċi u s-sigurtà, fil-Kunsill tas-Sigurtà hemm ħmistax-il pajjiż, għaxra jinbidlu kull sentejn, filwaqt li l-ħamsa l-oħra l-aktar b'saħħithom, jiġifieri l-Istati Uniti tal-Amerika, ir-Russja, Franza, l-Ingilterra u ċ-Ċina huma dejjem hemm. Dawn jiddeċiedu x'għandu jsir meta jkun hemm żmien diffiċli bħal gwerra. Malta kienet membru ta' dan il-Kunsill għas-Sigurtà fl-1983 u l-1984. Il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali dana qiegħed hemm biex jippromovi żvilupp ekonomiku u kooperazzjoni soċjali. Iż-żewġ ferat amministrattivi l-oħra huma s-segretarjat illi jagħmel studji, riċerka u jipprovdi faċilitajiet li l-ġnus maquda tista' tiġi bżonn, u l-Qorti Internazzjonali għall-Ġustizzja, li huwa l-organu ġudizzjarju ewlieni. Imbagħad insibu illi fergħat oħra jieħdu ħsieb il-governanza tal-aġenziji tas-sistemi tal-ġnus maquda, bħal pereżempju l-Organizzazzjoni Dinija għas-Saħħa, magħrufa bl-isem Ingliż bħala World Health Organization, il-WHO. Il-Fondazzjoni tal-Ġnus Maquda għat-tfal, magħrufa bl-Ingliż bħala l-United Nations Children's Fund u allura l-UNICEF. L-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura. Ossija, il-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization magħruf aħjar bħala l-UNESCO. Hawnhekk hawn ħolqa issa għal din il-paġna tal-UNESCO u jiena flok inkompli naqra dan l-artiklu dwar il-ġnus ma' u dal kem u interessanti ferm li jagħti l-isfond anka dwar il-Lega tan-Nazzjonijiet u kif twaffqet din l-organizzazzjoni eh, fit-tmiem it-tieni gwerra dinija, u mbagħad eh, kif inħadem it-trattat tal-ġnus maquda, eh, insibu li hemm ukoll xi paragrafi dwar il-prioritajiet ta' ekkim sejħa tal-2015. B'mod partikolari, xtaqt illi nitkellem ftit dwar dan l-artiklu tal-UNESCO għax jorbot veru propju ma' ħafna mill-ħidma illi huwa involut fiha il-mistieden illi kellna aktar kmini waqt dawn il-vjaġġi enċiklopedici illi kif għandna mela kien John Cummings. U jekk niġi biex naqra tal-anqas l-ewwel parti ta' dan l-artiklu għax minn ġdid huwa artiklu sostanzjali u nħallikom biex taqraw hintom flok naqraħ ħolkom kollu jiena hawnhekk. Anka interessanti l-fatt li jeżisti dan b'aktar minn 165 lingwa minn dawk it-300 kważi lingwa illi fiha teżisti il-Wikipedia. U il-Malti issa fil-Wikipedija bil-Malti għandu dan l-artiklu dwar il-UNESCO. L-artiklu jiftaħ b'dan il-kliem. L-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura, UNESCO, hija aġenzija speċjalizzata tan-Nazzjonijiet Uniti. Blan li tippromovi l-paċi u s-sigurtà fid-dinja permezz tal-kooperazzjoni internazzjonali fl-edukazzjoni, fix-xjenza u fil-kultura. Fiha 193 stat membru u 11 membru assoċjat kif ukoll sħab fis-settur mhux governattiv, dak intergovernattiv u dak privat. Il-UNESCO għandha l-kwartieri ġenerali f'Pariġi fi Franza, kif ukoll 53 uffiċċju reġjonali u 199 kummissjoni nazzjonali madwar id-dinja li jiffaċilitaw il-mandat globali tagħha. Il-UNESCO ġiet mwaffqa Fl-1945 bħala suċċessur tal-Kumitat Internazzjonali għal Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Lega tan-Nazzjonijiet. Il-Kostituzzjoni tagħha tistabbilixxi li l-għanijiet tal-Aġenzija, l-istruttura tal-governanza u l-qafas tal-ħidma tagħha. Il-missjoni ta' twaqqif tal-UNESCO, illi sawret mit-Tieni Gwerra Dinjija, hi l-promozzjoni tal-paċi, tal-iżvilupp sostenibbli u tad-drittijiet tal-bniedem billi jiġu ffaċilitati l-kollaborazzjonijiet u d-djalogu fost in-nazzjonijiet. Tipprova tilħaq dawn l-objettivi permezz ta' ħames oqsma ta' programmi ewlenin, l-edukazzjoni, ix-xjenzi naturali, ix-xjenzi soċjali jew inkella ix-xjenzi umani, il-kultura u l-komunikazzjoni u l-informazzjoni. L-UNESCO tisponsorja proġetti li jtejbu l-litteriżmu u jipprovdu t-taħriġ tekniku u l-edukazzjoni, li jmexxu x-xjenza 'l quddiem, li jipproteġu l-mezzi tax-xandir indipendenti u l-libertà tal-istampa u li jippreservaw l-istorja reġjonali u kulturali u li jippromovu id-diversità kulturali. Naħseb li hekk anka jekk rajtilkom biss l-ewwel żewġ paragrafi tlieta minn dan l-artiklu ħadna idea diġà dwar xini il-UNESCO anka jekk forsi hemmin dan huwa xi terminu li nisimgħu bħal meta pereżempju nisimgħu li l-Belt Valletta hija sit ta' Wirt Dinji mill-UNESCO, e, imma jkun tajjeb li wieħed anka jara aktar fil-fond. U l-artiklu jidħol sew fl-istorja ta' din l-organizzazzjoni, ġifiri ħares lej l-oriġini, il-ħolqien, l-iżvilupp u anka il-realtajiet tas-seklu 21. Hawnhekk eh, kull mawn miktub eh, għandu wkoll lista sabiħa ta' referenzi għaw kważi 60 referenza, 58 referenza f'dan l-artiklu Ġifier dan mhux xi ħadd li sempliċement iddeċida li jikteb dan l-artiklu minn xi jaf jew inkella jittraduċi dan l-artiklu sempliċement minn sors wieħed, imma jekk hija traduzzjoni tal-artiklu li hemm bl-Ingliż, hemm ukoll miġjuba eh, bħala referenzi fil-Malti ukoll is-sorsi oriġinali illi fuqha huwa bbażjat dan l-artiklu dwar il-UNESCO. L-istess palma ġara anka fil-parti l-oħra meta kon qiegħed nitkellem ma' John Cummings, jidher li illi dan huwa suġġett li jixraqlu wkoll illi nerġgħu nżuruh mill-ġdid darbora.